لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد هي إكيواني سيكو يبيلي كشكا كسوما كشكا صحيح البخاري كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة كشكا ملانغو ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه katika darasa ya jana tulisimama katika hadithi ya tatu hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari ambayo kuwa asema al-Imam al-Bukhari حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أثروا عليه المسألة غاضبا وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك خبافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب qala inna natubu ila Allah azza wa jalla hii hadithi jana tulikuwa tumeisimamia na itakuja kadhalika kwa njia ya Anas ibn Malik radhiallahu anhu na baadhi ya ziadat katika hadithi ya hadithi ya sita atahitaja kadhalika al-Imam al-Bukhari pamoja na ziadat hapa asema Abi Musa al-Ash'ari su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallama an ashiya'a karihaha aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallama baadhi ya vitu ambavyo kuwa alivichukia au alichukia maswali kuhusiana nayo imekuja katika mirqat au mir'at al-mafatih sharh ya mishkat al-masabih asema minha man qala miongoni mwa mambo ambokuwa alichukia alipoulizwa man qala aina naqati ngamia wangu yuko wapi wa man saala an waqti saa na kunaye ambaye alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam lini kiyama itatukia wa anil hajj ayajibu kulla amin na mwingine akauliza je haji ni kila mwaka haya maswali ambayo mtume الله عليه وسلم alichukia kuulizwa manake ndani yake kuna takallu na mtu kuuliza mambo ambayo itakujapelekea watu wakahukumiwa wakapatiwa hukumu ambayo ita, itawadhikisha ndipo mtume الله عليه وسلم akachukizwa na hilo faghaliba akakasirika kwa hilo falamma aktharu alayhi almas'ala na pindi walipozidi kumuuliza na kuuliza uliza ghadhiba akawa ni mwenye kuwakasirikia inkuja katika al mafatih au al mafatih kwa nini alikasirika asema sharihunat likaunihim ta'annatu fil mas'ala kwa kuwa walifanya takalluf ya kuuliza na ilhali walijua kuwa hataki kuwa kuwajibu watakallafu ma la hajata lahum bihi na wakawa wanajikalifisha katika mambo ambokuwa hawahitaji kuyajua aina nakati maswali ambokuwa hayakuwa na haja ya kuulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam naam mtu kuuliza anil haji ayajibu fi kulli amin baada ya kuambiwa kuwa haji mmefaradishiwa baada ya kujua kuwa haji wamefaradishiwa hasa huyo aulizwa auliza jeni katika kila mwaka ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam asema aiyo la na na'am aiyo ningesema ndiyo basi ingewashinda amngeweza kuhiji katika kila mwaka na ingekuwa ni uzito katika kwa umma wake alipokasirika mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Musa asema wakala saluni akasimama akawaambia saluni itakuja maelezo zaidi kuhusiana na hili riwaya alisimama juu ya mimbar baada ya kuswali swala ya dhuhuri katika hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu akawaambia niulizeni kila mwenye swali naulize faqama rajulun hapa kila mmoja akaona ni fursa kuwa ya kuuliza alokuwa nayo faqama rajulun akasimama mtu ambaye alikuwa ni Abdullah ibn Hubaba al-Qurashi as-Sahmi faqala ya Rasulullah man abi akamuuliza mtume nani babangu huyu bwana alisimama akamuuliza mtume nani babangu qala abuka hubafa mtume akamwambia babako ni hubafa kwa nini huyu bwana aliuliza nani babangu asema ibn batal katika sharhi ya sahih muslim baada ya kutaja riwayati zilizopelekea huyu bwana kuulizia kila kana rajul alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an imekuja katika mapokezi kuwa huyu bwana aliyemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam an abi nani babake yatanaza'uhu rajulani ilikuwa kuna watu wawili wakimpigania kila mmoja adai kuwa huyu ni mwanangu huyu ni mwanangu akaona hii ni fursa mtume ametoa leo mtajua nani babangu kati yenu wawili watu wawili walikuwa wakimngangania nani kati yao kila mmoja adai kuwa huu ni mwanangu fa akhbarahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi abihi minhuma Mtume sallallahu alayhi wasallam akambainishia babake wa kweli baina ya wale watu wawili nani akamwambia ni hudafa Hudhafa al-Qurashi huu ndiye babako wala siye mwenzake ambaye kuwa walikuwa wakizozania huyu mtoto wakadhalika waalama sallallahu alaihi wasallam anna suala an mithli hadha la yanbaghi na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha kuwa swali kuhusiana na jambo kama hili halifai umuulize nani babako tayib la yanbaghi wa annahu idha dhahara fihi aljawab saa dhalika as-sa'il manake lao itakuja majibu kinyume na ambavyo kuwa alitarajia mwenye kuuliza ingempelekea kasirike na aghadhibike wa adda dhalika ila fadhihati na huenda kapelekea mtu kufedheheka la siyama wakati suali nabi sallallahu alayhi wasallam wa alayat fi dhalika hususan nyakati ambazo kuwa ayat zilikuwa zikishuka na ahkam hazikuwa zimetimia zikiteremka ayat kubainisha ingebainishwa mtu angefedheheka bali bwana kadhalika katika riwaya nyingine mapokezi mengine kilichompelekea kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa haraka ni kuwa watu walikuwa wakimwaibisha watu walikuwa wakimwaibisha pale watu wawili wakizozana kila mmoja akisema huyu ni mwanangu ni mwanangu watu hirimu zake wakimwaibisha wakisema wewe huna baba wewe ni mtoto aiyo wa nje ya ndoa kadha maneno kama haya basi huyu ilikuwa ikimtia dhiki alikuwa akikasirika kwa hilo ndipo akamuuliza akawa amelazimika kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa swali hainge hakuta, haku hakutakiwa kuliuliza naikuja kadhalika katika mapokezi mamake alikasirika sana mamake huyu Abdullah ibn Hubafa alikasirika sana kwa nini uende uulize maanake kuuliza ni kama kumtuhumu mamake kumtuhumu mamake kuwa hakumpata huyu kwa njia ya halali mamake akawa anamlaumu kila mara kwa hili swali ambalo kuwa alienda kuuliza naam wakama rajulun akhar na kadhalika bwana mwingine au mtu mwingine akawa ni mwenye kusimama naye ni <clears throat> ikuja katika riwaya Saad ibn Salim akasimama fakala ya rasulullah man abi huyo kadhalika akauliza nani babangu fakala abuka Salim maula Shayba ibn Rabi'a babako ni Salim maula Shayba katika ايوه mawali wa wa Shaiba huyu ndiye babake na ndiye alikuwa babake wa hakika kadhalika huyu kana kwamba ilikuwepo na mzozo kuhusiana na uh, uhakika wake uhakika wa mzazi wake na haya ni maswali ambayo kwa yote Mtume صلى الله alikuwa ayachukia hakuwa anapenda manake huenda ikawa kweli si babake kisha akateremshiwa wahi akateremshiwa wahi akatajiwa mtu ambaye kuwa hawakutarajia ikawa ni fedheha kwake yeye akahuzunika na mamake ambaye kadarullah alikuwa ame, amefitiri jambo hilo likawa lajulikana na yule bwana ambaye kuwa aliangukia tendo kama hilo na alikuwa kimya ikawa ni yenye kujulikana aiyo kuwa watu wote hawatakuwa na siri tena ikawa mtume achukia maswali kama haya أتم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ألي تنبأ هل يمتم صلى الله عليه وسلم ألي كوى أكي بس سواك كأنما فكئ أيوه من حبة الرومان كان قوام بأمي مجيوة زيلة تندزا رومان هو نمكون متم صلى الله عليه وسلم أكامي كثيريكا عمر رضي الله عنه ألي غندوا هيلو qala inna natubu ila Allah azza wa jalla akawa ni mwenye kumsisitiza na kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa sisi tumemtubia Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kukuuliza mambo ambayo kuwa haikupasa tukulize kutokamana na kukukasirisha kwa kuwa kumkasirisha mtume sallallahu alaihi wasallam huenda ikapelekea bali ni kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala akikasirika basi atateremsha ahkama ambazo kuwa itakuwa ni ni adhabu kwao itakuwa ni dhiki kwao hii hadithi kadhalika yafikiana na huu mlango babu ma yukrahu min kathrati sual ni pale mtume sallallahu alayhi wasallam alipokasirika na yeye kusema saluni haikuwa ni mimbabi kuwa awafungulia mlango ya kuuliza maswali bali ni kwa kuwa mshanikasirisha haya semeni sasa kila ambaye kuwa analaki na aseme kwa mlango huo ya kuwa alikuwa amekasirika dalili kuwa kukithirisha maswali hiyo ni jambo ambalo kuwa halipendezi kisha kataja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi hadithi ya nne katika huu mlango qala hadathana Musa qala hadathana Abu Awana qala hadathana Abdul Malik an Warrad katib al-Mughira قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنه ومنع وهاد هي حديث أمي بكي الإمام البخاري كتوكك وموسى أم بيكواني ابن اسماعيل المنكري التبوذكي عن أبو أوانا الوضاح اليشكري عن عبد المالك ابن أمير الكوفي نعم عن وراد كاتب المغيرة المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حديث بينك الإمام البخاري نمتم صلى الله عليه وسلم watu wangapi watu watano katika sanad asema warad katibu mughira qala kataba muawiya ila al-mughira muawiya ibn abi sufyan alimtumia mughira aywa ibn shu'bah risala akimuuliza uktub ilayya ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam niandikie yale mambo ambayo kuwa umeyasikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam niandikie katika mambo ambayo kuwa umeyapokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho kuwa sisi hatuja hatuna au hatujakisikia fakataba ilayhi inna nabii sallallahu alaihi wasallam kana yakulu fi duburi kulli salat akamwandikia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo nilimsikia akiyasema alikuwa akisema baada ya kila swala dubur yani baada ya kumaliza kila swala ya fariba akisema hii dua لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أنا مبكيش الله سبحانه وتعالى أم بكوا استحقك وابديوا لا شريك له تأكيدا لمعنى لا إله إلا الله لا شريك له لتأكيد يا لا إله إلا الله له الملك وله الحمد yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kustahiki ndiye mwenye ufalme wala alhamdu na ndiye mwenye kustahiki kuhimidiwa wa huwa ala kulli shay'in qadir naye ni mwezo wa kufanya kila jambo kisha akiomba Allahumma la mani'a lima a'taita yani ewe Allah hakuna mwenye kuzuia yule ambaye kwa umempa man aataita ambaye kuwa umempa wala mu'tiya lima mana'ta na hakuna ambaye kuwa aweza peana yule ambaye kuwa umempa bali wampa umtakaye na wamzuia yule ambaye kuwa wataka kumzuia wala yanfa'u bal jaddi minka aljaddu na wala mwenye hadhi na cheo cheo chake hakimnufaishi mbele yako chochote aiyo takdir wala yanfa'u bal jaddi minka jaddahu jadduhu nam ikatiwa al jaddu na al na ikatolewa hudifa al ha ha dhamir aiywa ikani ni kutolewa kwa ajili ya kuingizwa al iwadan an hadha dhamir wala yanfa'u al jaddi minka minka jadduhu hindo asli yake mwenye hadhi na cheo mbele yako cheo chake hakimnufaishi chochote illa aje biqalbin salim aje na ilhali ni ni mcha Mungu akamwandikia hii dua ambayo kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiisoma baada ya kila swala wakataba ilayhi na katika jumla ya mambo ambayo kuwa alimwandikia kadhalika mambo haya ambayo kuwa mtume alikuwa akiyakataza hapa imekuja bil adl wakataba ilayhi haya hizi ahadith au hii hadith ni hadithi mbili al-Imam al-Bukhari ameziunganisha ni hadithi mbili ameziunganisha la kwanza ni hilo ambalo kwa linalo inayo dua baada ya swala kisha hadithi nyingine ni wakataba ilayhi Imam al-Bukhari ameweka harfi atf kwa hii harfi ya ad kwa kuwa hii kadhalika imekuja na nafsu riwaya yani wapokezi wa hadithi ya kwanza ndio wapokezi wa hadithi ya pili kwa hivyo Imam Bukhari akayakusanya sehemu moja kwa nini amekusanya sehemu moja kwa kuwa Mughira Muawiya alimuuliza Mughira amwandikie yale ambayo ameasikia kutoka kwa Mtume صلى الله Al-Imam al-Bukhari akataka kuyakusanya sehemu moja. Akataka kuyakusanya sehemu moja yapatikane kwa kwa urahisi. Naam. Na hii ndo mahali shahid katika mlango huu. Wakataba ilayhi innahu kana yanha an qila wa qala. Ilikuwa Mtume alaihi wasallam akikataza qila wa qala mabni على الفتح ala sabili الحكاية qila an qila si qili wa qala kwa kuwa hii ni hikaya ya mambo ambayo kuwa haijathubutu hii qila qala ni hikaya ya mambo ambayo kuwa maneno marefu ambayo kuwa hajathubutu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikataza imesemekana imesemwa aywa mambo kama haya wakathrati sual na kadhalika katika mambo ambayo kuwa alikuwa akiyakataza kukithirisha kuuliza uliza kuuliza uliza uh, imekuja kuhusiana na hili jambo la kuuliza uliza kathratul masail alilmiya allati la ta'du alhaja ilayha au la tad'u alhaja ilayha inachokusudiwa kutokana na kathratu sual mojawapo ya mambo mawili masaili ya ilmu ambayo kuwa hayana haja kuuliziwa ambayo hayana haja kuuliziwa bali wanachooni shurahul hadith wasema almughalatat walughluta ni maswali ya kutaka kumtia mwenye kuulizwa hiyo ghalat aangukie kosa kutaka kumtia makosani vipi ata atajibu kumtahini kama ilivyokuwa mayahudi wakimfanyia mtume swalla sallam wakimuuliza maswali imtihanan wabtilaan lahu kutaka kumtia katika mtihani hayo ndio ambokuwa yamekatazwa maswala ya kiilmu ambayo ni taajizi mjua kuwa sheikh au nani hayawezi kuyajibu lakini akawa ni mwenye kuulizwa tu ili kufedheheshwa na kuteremshwa hadhi yake au kubainishiwa kuwa yeye si mwanachuoni aiyo haya katika jumla ya maswali ambayo kuwa alikuwa akiyakataza mtume alaihi salam au kadhalika ina maana nyingine kathratu as-su'al as-su'alu fil mal aiyo mtu kuuliza au kuomba aiyo mali na kuombaomba kama ilivyozoeleka sasa hivi katika baadhi ya baadhi ya misikiti baadhi ya watu aiyo wazunguka misikitini yeye shughuli yake kuomba adhuhuri kwa msikiti huu alasiri msikiti wa jirani na hivyo safari yake ya kuomba yaendelea na yote yafihi kuwa yamekatazwa masuala ya ughluta yankatazwa na mtu kuombaomba kadhalika imekuja makemeo kuhusiana nayo na hayo ameyataja uh, Shihabuddin Al-Qastadani katika Irshadu Athari kadhalika jambo la tatu wa idaatil mal kupoteza mali fima la yahillu katika mambo ambayo koni ya kipuzi ya sofa kama vile ilivyokuwa katika michezo ya kamari na mashindano mengine ambayo kuwa ni ya haram huku mpoteza mali au kufanya israf ubadhirifu katika matumizi ya mali katika jumla ya mambo ambayo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakataza wakadhalika wakana yanha an uquqi al-ummahat alikuwa akikataza na akikemea sana kuwakosea adabu al-ummahat akina mama wazazi wa kike kala الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أسمى منشوني ابن دقيق العيد كسيانا حقوق الأمهات وكسيا أمهات وتخصيص الحقوق بالأمهات ما امتناعه في الآباء أيضا لأجل شدة حقوقهن سبب جاني ومخصيشوا قوتاجوا أكنا ماما أسمى pamoja na kuwa akina baba wa, wanayo au kadhalika kuwakosea heshima imekatazwa sababu gani wamtaja kina mama liajli shiddati huquqihinna kwa kuwa wao wana haki zaidi kwa mtoto wanayo haki zaidi kwa yule mtoto manake wao wamebeba wamechukua sehemu kubwa ya kumbeba matumboni na kumzaa na kumnyonyesha miaka miwili na kumsafisha kama ilivyokuwa katika muhadhara ya juzi tulipozungumzia mama wametajwa khas kwa kuwa wanayo sehemu kubwa ya kumshughulikia huyu mtoto ndipo akatajwa lakini kadhalika akina baba wanayo sehemu haifai wawe ni wenye kosewa adabu wawaadi albanat wakadhalika katika jumla ya mambo mtume alikuwa akiyakataza waadul waadil banat qatlihinna ahya ni ada ya kijahilia ilikuwa katika zama za ujahilia kabla ya uislamu ilikuwa akizaliwa mtoto wa kike nyumbani walikuwa wakikasirika manake waona mtoto wa kike ataleta aibu nyumbani ataleta aibu katika katika boma hawakuwa wakipendezwa na hilo aleta hasara nyumbani atakuja chukuliwa na aleta hasara nyumbani ikawa wanawazika watoto wao wa kike ilhali wako hai na bado na ilhali ni wadogo wanachukua wakawazika mchangani hili jambo ambalo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekariri ku, kuikemea katika Qur'an katika sura katika sura za juzu amma aiyo wa idhal mau'udatu su'ilat na siku ya kiyama kadhalika yule mau'uda ambaye alizikwa na ilhali ni mchanga atakuja kuulizwa bi ayyi dhanbin kutilat wewe kwa dhambi gani uliuliwa ila hali hana dhambi yote hana dhambi yote na yeye kuulizwa ni kuwa ni makemeo kwa wenye kufanya hayo na wajiandae kujibu maswali kwa nini walikuwa wakifanya vile waman'in wa wakadhalika mambo ambayo kwa aliyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam man'in hat nayo ni lima yusalu anil huquq alwajib alayhi lima yusalu anil huquq alwajib alayhi mana'a yule ambaye kuwa kuna haki ambazo kuwa ni wajibu juu yake kuyatekeleza akiitishwa aki huwa ni mwenye kukataa huwa ni mwenye kukataza au hayatimizi mathalan ni masul ni mzazi ni baba katika familia ambapo kuwa atakiwa aya aangalie familia yake haja zao za kula na kuvaa masomo na kadha atakiwa awe ni mwenye kuyashughulikia anapoulizwa kuhusiana na haki hizi yamna au yamtani anakuwa ni mwenye kukataa na hii mara nyingine hupatikana au hutokea kwa watu ambao kwa hawachukui hawabebi majukumu yao hawabebi majukumu yao manyumbani hilo mtume swalla salam alikuwa analikataza man'i wahad ni mtu ambaye kuwa yatlubu minan nasi min ghairi haja ye kila mara anyosha mkono wake kuomba watu hata pasina haja lakini madam imeingia katika damu basi kila mara aomba auliza aomba watu ataka mali zao haya mambo amekuwa mtume sala salama alikuwa anayakemea na akiyakataza na mtu muislamu atakiwa ajipambe na sifa za ungwana haya ambayo amekatazwa ni mambo ambayo kuwa yavunja ungwana wa mtu mahalu shahid ni kaul wakala wakila wakal wa kathrati watu kukithirishi kuuliza kukithirisha kuuliza maswali ima kuomba mali au kuuliza katika maswala ambayo kuwa ni ughulutat maswala ambayo kuwa ni taajizi mwenye kuulizwa hawezi kuyajibu na ambacho kuwa ni sahihi kuhusiana wa kathratu sual ni maswali kwa kuwa asema al-Hafidh Ibn Hajar ili kusikuwepo na tikrar kwa nini achagua kuwa al-mutaayyin kathratu sual ni kuuliza katika masaili ilmia na wala si mali kwa kuwa kule mwisho wa man'in wa kunayo makatazo ya kuuliza kuuliza mali nipe nipe hiyo mali kwa hivyo ili isiwe kuna tikrar katika hii hadith ikawa wakatratu sual imeelekezewa kuuliza maswali ambayo kuwa haifai mtu kuyauliza wa man'in wa yahusiana na watu kuuliza katika mali na mtobaka ya hii hadith na huu mlango iko wazi manake uh, Mughira alimwandikia Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu an mambo ambayo kuwa Mtume صلى الله alikuwa akiyakataza innahu kana yanha alikuwa akikataza na katika jumla ya makatazo wa kathrati sual kuuliza uliza naam kisha kataja al-Imam al-Bukhari hadithi ya ya tano ambayo aipokea qala hadathana Suleiman ibn قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف اي أيبكي حديث الإمام البخاري كتوكا سليمان بن حرب أيوة عن حماد بن زيد ابن درهم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه kuna wapokezi baina yake na mtume wanne wapokezi wanne qala kunna inda umar asema anas bin malik tulikuwa kwake umar radhiallahu anhu faqala kisha akasema nuhina anitakalluf tumekatazwa tumekemewa jambo la kujikalifisha kukalifisha kutaka kuuliza au kufanya jambo ambalo kuwa hatujatakiwa tumekatazwa hilo imekuja katika المستخرج ya abu nuaim atema an Anas رضي الله anhu amepokea hii riwaya hadith kwa mapokezi mengine atema an Anas kunna inda Umar wa alayhi qamisun fi dhahrihi fihi arba riqa tulikuwa kwake Umar radhiallahu anhu na alikuwa amevaa kamis ambacho kuwa ilikuwa ina ina viraka nne yeye ni khalifa na ilhali hapa aiwa nguo ambalo kwa limetiwa viraka radhiallahu anhu kisha faqara Umar radhiallahu anhu akasema akasoma hii aya wafakihatan wa abba wafakihatan wa abba katika sura abasa faqala hadhihi alfakiha qad arafnaha fama alab amma fakiha ambayo imetajwa katika hii aya tunayajua tunajua nini eh, fakiha aywa matunda tunajua nini wa abba ama hii abba famal ab akajiuliza Umar akauliza nini ab thumma qala fi alipokosa kujua nini maana yake akasema nuhina ani takalluf tumekatazwa kujikalifisha mambo ambayo kuwa hatuyajui kutafuta tafuta tumekatazwa kujiuliza au kuulizana mambo ambayo kuwa hayana hayana manfaa lau tutajua ni katika maswala ambayo kuwa wanachuoni wasema la yanfa'u albalidu ma'rifatuha wala yadhurru alalimu jahluhu ni mambo ambayo kuwa mtu mjinga akiyajua hayatumzidisha chochote ujinga wake na wala mtu mwanachuoni hiyo hayamdhuru kutoyajua hayamdhuru kutoyajua kwa hivyo asipoyajua haya hatodhurika lolote na wala mtu mjinga akijua hanufaiki na chochote naam kwa hivyo katika hii hadith ambayo ni hadithi ya sita mahalu shahid ni kauli ya Umar nuhina anitakalluf tumekatazwa kujikalifisha tumekatazwa kujikalifisha na mtoba wake na mlango huu ni wazi kisha akataja hadithi ya saba ambokuwa ni riwaya ya Anas kwa hadithi ya Umar radhiallahu an uh, Abi Musa al-Ash'ari iliyotangulia asema al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi وحدثنا أبو, أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله قال النار فقام عبد الله بن حبافة فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حبافة قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في أرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر hii hadith aipokea kutoka kwa Abu Yaman ambaye ni Al-Hakam ibn Nafi kutoka kwa Shuaib ibn Abi Hamza al-Zuhri al-Imam Muhammad ibn Shihab wa hadathani Mahmud kadhalika inayo njia nyingine hii hadith inayo njia nyingine ameipokea kwa njia ya Abu Abu Yaman na kisha taja shekh mwingine ambaye kwa ameipokea hii hadith kutoka kwake نايني محمود بن غيلان وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري الإمام قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه وإذا هي hii نايو nayo njia mbili كوانزا أي kwanza aipokea أبو اليمان Abu Yaman na Shuaib kisha njia ya pili Mahmud Nughailan kutoka kwa Brazak kutoka kwa Ma'mar an ani Zuhri watu watatu mpaka kwa kwa Zuhri kuna njia mbili ambazo kuwa zaungana kwa alimam imam Az-Zuhri na alimam Az-Zuhri aipokea kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bimaana wapokezi wangapi baina ya alimam al-Bukhari na Mtume sallallahu alayhi wasallam aiywa wanne wapokezi wanne qala anas radhiallahu anhu hii hadithi ambayo kwa imetangulia inayo ziadat ni hadithi ya Abi Musa al-Ashari al-Imam al-Bukhari ameitaja hapa tena kwa njia nyingine na ziadat قال انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر Mtume صلى الله عليه وسلم alitoka nyumbani kwake pindi jua lilipopinda naam hina malati wazaghat shams jua lilipopinda toka katikati ya mbingu akawa ni mwenye kuswali swala ya dhuhuri kubainisha kuwa awa, uh, wakati wa kwanza wa swala ya dhuhuri ni pindi tu jua linapopinda falamma sallama qama ala almimbar alipomaliza swala yake na kutoa salam akasimama juu ya mimbar fadhakara saa akawa ni mwenye kuwatajia kiyama kuhusiana na ahwal za kiyama wa dhakara anna baina yadaiha umuran idhaman akawatajia kabla ya kiyama kutotokea mambo makubwa makubwa akawahofisha kwa zile isharat na ashrat saa ambazo kuwa zitatokea kabla ya kiyama thumma qala kisha akawaambia man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al ambaye atakakuuliza kuhusiana na jambo basi na aulize yani alifanyia hili jambo tamhid na mukaddima aliwatajia aliwapat, aliwapatia mauiba kuhusiana na kiyama akalainisha nyoyo zao kisha kwa kuwa walikuwa wamekithirisha kumuuliza maswali mengi na alikuwa amekathirika kama ilivyokuwa katika hadithi ya uh, Abi Musa al-Ash'ari akawaambia sasa hivi ambaye kuwa ana swala la kuuliza falyasal falyasal anhu fa wallahi la tasaluni an shay'in illa akhbartukum bihi akaapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala iwapo mtauliza lolote mtawaambia kuhusiana nalo kwa kuwa alikuwa katika makama ambayo kuwa amefunguliwa kama ilivyokuwa katika mwisho wa hadithi aiyo nimesimama kisimamo ambacho kuwa nimefunguliwa kila kitu aiyo ambacho kuwa kitakuwa kitatukia siku ya kiyama katika ukuta ambao kuwa uko mbele yake Mtume صلى الله عليه وسلم kwa hivyo akamwambia niulizeni atawajibu kulingana na jinsi ambavyo kuwa anayashuhudia sallallahu alaihi wasallam قال انس اسمع انس بن مالك رضي الله عنه فاكثر الناس البكاء watu wakawa walia sana watu wakawa wanalia sana walia kwa nini kwa jinsi ya hali ambayo walisimulia walielezwa kuhusiana na na kiyama inkuja katika riwaya ya Hisham fa idha kullu rajulin fan ra'sahu fi thawbihi yabki mara kila mtu alikuwa amefunga au amefunika kichwa chake amekifunga kichwa chake kwa mtandio huku aki, akilia wanahofia huenda tukaambiwa ambao kuwa hatukuwa tukiyatarajia jinsi alivyotutajia kiyama aiwa na ashratu saa huenda leo hii tukiuliza mambo tutaambiwa mambo ambayo kuwa hatutarajii wakawa watu wanalia wakichelea wasije wakafunuliwa ambayo kuwa hakuwa kiatarajia wa akthara rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakula asema Anas bin Malik mtume akazidi kuambia saluni niulizeni mlikuwa mkiuliza sana leo hii niulizeni faqala Anas faqama ilayhi rajulun mtu akanyanyuka hapa ndipo yaungana hii hadith na ile riwaya ya Abi Musa al-Ash'ari faqama ilayhi rajulun faqala aina madkhali akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam mimi maingilio yangu itakuwa ni wapi siku ya kiyama rabbi sallim aina madkhali qala an-nar mtume akamwambia motoni maingilio yako ni motoni wallahu musta'an fakama abdullah ibn hudafa akasimama kadhalika abdullah ibn hudafa aliyotangulia fakala man, man abi nani babangu ya rasulullah qala abuka hudafa babako ni hudhafa kama ilivyotangulia maelezo kuhusiana nayo watu walikuwa wakimtuhumu kuwa eti mtoto wa ndoa ikawa akaona labuda leo ibainike iwe itakalokuwa nani babangu aiyo akaambiwa babako ni hudhafa thumma akthara an yakula saluni saluni kisha mtume sala salam akazidi kuambia ulizeni niwaambie hakika ya majibu ambokuwa mwataka fabaraka umar radhiallahu anhu ala rukbatayhi aiyo na katika riwaya faqabbala rijlai Umar radhiallahu anhu akaenda kwa magoti yake akapiga magoti mbele zake mtume sallallahu alaihi wasallam faqabbala rijlai akawa ni mwenye kuyabusu miguu ya mtume sallallahu alaihi wasallam huku akimbembeleza mtume sallallahu alaihi wasallam manake alikuwa ana hasira faqala radina billahi rabban huku akimwambia mtume aiywa tumemridhia Allah kuwa ndiye Mola wetu wa bil islami dinan na tumeridhia Uislamu kuwa ndiyo dini yetu ya haki wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulan na tumeridhia kuwa wewe Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu na kuna ziada katika mapokezi mengine wa bil Qur'ani imaman na tumeridhia kadhalika kuwa Qur'an ndicho kiongozi chetu au kiongozi wetu fa'fu anna afallahu anka tusamehe kwa vile tumekukathirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe kadhalika falam yazal bihi hatta rabia ikawa Umar amsisitiza na mlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akawa ni mwenye kuaridhia kama ilivyokuja katika riwaya qala انس رضي الله عنه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك pale Umar radhiallahu anhu alipomliwaza na maneno haya na, na kumtuliza hasira zake akawa ni mwenye kunyamaza mtume sallallahu alaihi wasallam na akaridhia thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi na hapa kwa yule ambaye kuwa nafsi yangu imo mikononi mwake yani Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mmiliki wa nafsi zetu laqad uridat alayya aljanna wan nara anifan laqad uridat alayya aljannatu wan naru anifan nimefunuliwa nimeonyeshwa janna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min ahliha wan nara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukushe kama nayo anifan sasa hivi ni maonyesho wa janna aywa na ahwal zake wakadhalika nara na ahwal zake fi urbi hadha alha'id katika ukuta huo ambokuwa ulikuwa mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli falam araka al alyawmi fil khairi washar wakati ambapo kuwa nilikuwa nikiswali aywa nilionyeshwa janna na moto na sijaona siku nzito kama siku ya leo sikuwahi kuona katika maisha yangu siku nzito kama vile siku ya leo hii hadith kadhalika kama ilivyokuwa hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari twafaidika kuwa Mtume صلى الله عليه haifai akasirishwe haifai akasirishwe na kukasirishwa ambapo ya kusudiwa hapa ni kwa kukithirishiwa maswali kuulizwa maswali ambayo ndani yake kuna takalluf na taannut haifai akathirishwa na iwapo hali ndivyo basi ni dalili kuwa maswali au kukithirisha maswali yenye kukathirisha aiyo ni makruha ni muharram yamekatazwa ametaja al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari kuhusiana na hii hadithi inayo fawaid inayo fawaid tazitaja asema في الحديث مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب خشية أن يكون لأمر يؤم فيؤمهم kunayo katika hii hadithi murakaba sahaba masahaba walikuwa wakichunga hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam atikasirike walikuwa wakimchunga mtume sallallahu alaihi wasallam washiddata ishfaqihim idha ghadiba na walikuwa wakimhurumia na kumbembeleza pindi anapokasirika kama alivyofanya Umar wakiogopea an yakuna liamrin ya ummu fa ummu pengine amekasirika kuhusiana na jambo ambalo kwa litawahusu wote kwa hivyo wote walikuwa wakiogopea na wakimbembeleza mtume sallallahu alaihi wasallam hii hali yatakiwa iwe baina ya watu na wale ambao ni wakubwa zao isije akakasirika yule kiongozi hiyo ikawa ni sababu ya kuamrisha jambo ambalo kuwa litaleta madhara kwa wote wakadhalika fihi jawazu takbili rijl arrajul kuna jawaz yajuzu kubusu miguu ya ya mtu hasa mtu ambaye kuwa ni mwenye hadhi kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam kwani Umar radhiallahu anhu alikuwa alienda kumbusu miguu yake ili kumbembeleza wakadhalika fi jawazu ghadab fi almaw'iba yajuzu kukasirika na kutoa hasira katika mauiba yajuzu kutoa hasira katika mauiba kama jinsi alivyokasirika mtume sallallahu alaihi wasallam bali katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu asema ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam idha sa'ida al-minbar ala sawtahu washtadda ghadabu alikuwa akipanda juu ya mimbar kutoa khutba basi huwa sauti yake ni mwenye kuipaza na hasira zake huwa ni zenye kuzidi na ihmarat wajhu na uso wake huwa ni wenye kuwa mwekundu dalili ya kukasirika kana kwamba muhadhirun au mundhiru jaishan kana kwamba ni mwenye kutahadhari kutahadharisha jeshi kutokamana na adui ambao kuwa wanakuja kuvamia sallallahu alayhi wasallam yajuzu kukasirika katika au kutoa hasira katika katika waad wakadhalika katika fawaid alotaja al-Hafidh Ibn Hajar buruki talib baina yadai man yastafidu minhu yajuzu kwa mwanafunzi kupiga magoti mbele ya mwalimu wake ambaye kuwa afaidika kutokana naye hii ni katika adab za talab kuwa yatakiwa mwanafunzi aketi kikao cha hishma kikao cha unyenyekevu kikao cha adabu mbele ya mwalimu wake kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibrail alayhi salam kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo uh, maratibu din kuhusiana na Islam na iman na ihsan alikuja mpaka akawa ni mwenye kupiga magoti na kuketi mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam na, na fawaid nyinginezo ambazo kuwa zapatikana katika hii hadithi kisha akataja al-Imam al-Bukhari hadithi ya saba asema wa hadathana Muhammad ibn Abdurrahim qala akhbarana Rawh ibn Ubada قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى ابن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي قال أبوك فلان ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية يرحمك الله aipokea hii hadith alimamu al-Bukhari kutoka kwa عبد ibn Abdurrahim عبد الرحيم. kutoka kwa Rauh Rauh ibn Ubada kutoka kwa Shu'ba ibn al-Hajjaj Abil Bistam kutoka kwa Musa ibn Anas ambaye ni qadhi Basra alikuwa qadhi katika mji wa Basra <coughs> قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه asema kuwa nilimsikia Anas ibn Malik ambaye alikuwa Basra kadhalika akisema hawa ni wapokezi wanne baina ya al-Imam al-Bukhari na Mtume sallallahu alayhi wasallam qala Anas asema Anas qala rajulun aliuliza mtu naye ni Abdullah ibn Hudhafa ambaye kuwa imetangulia katika mapokezi yaliyotangulia ya nabii Allah man abi ewe mtume wa Allah nani babangu qala abuka fulano mtume akamwambia babako ni fulani hapa hakumtaja abhama al-ism lakini zile riwaya ambazo kuwa zimetangulia zabainisha nani mwenye kuuliza na akabainishiwa nani babaki babu yako ni fulani yani hudafa as-Sahmi atema Anas wa nazalat na ikateremka hii aya ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya in tubda lakum tasukum enyi mlioamini msiulize kuhusiana na mambo ambayo kuwa iwapo mtajibiwa tasukum itawapelekea kukasirika na kujuta kwa nini mliulizia ikateremka hii aya kwa kuwa watu walikifirisha kumuliza mtume sallallahu alayhi wasallam asema ibn batal katika sharh sahih bukhari وقال الحسن البصري حسن البصري رحمه الله عليه اتاجه في هذه الايه سال النبي صلى الله عليه وسلم an umuri aljahiliya allati afa Allah anha hii aya iliteremka pindi walipomuuliza mambo ya kijahiliya mambo ya kijahilia ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewasamehe walikuwa wameyafanya katika ujahilia na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasamehe wakawa waje kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hukumu yake mtume akawa ni mwenye kukasirika kwa nini muulize mambo Mwenyezi Mungu ashasamehe na ameyanyamazia mtafungua mlango mwingine wa kuleta hukumu mpya ikawa ni sababu ya kukasirika mtume sallallahu alaihi wasallam nam ah nadhani kwa ajili ya wakati tutakuwa ni wenye kusimama katika hii hadithi ya saba wallahu alam وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم